บุ๊กทูยี่สิบเจ็ดในโรงแรม การมาถึง Во хотел пристигнување. Во хотел пристигнување. คุณมีห้องว่างไหมคะ Имате ли една слободна соба? Имате ли една слободна соба? ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ Јас резервирав една соба. Јас резервирав една соба. ดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะ Моето презиме е Милер. Moje to prezime je Miller. ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ Mi treba jedna jednokrevetna soba. Mi treba jedna jednokrevetna soba. ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ Mi treba jedna dvokrevetna soba. Mi treba jedna dvokrevetna soba. ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ Колку чини собата за една вечер? Колку чини собата за една вечер? ดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ Јас би сакал една соба со бања. Јас би сакала една соба со бања. ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะยัสบิสากลเอ็ดนาสอบาสุตุชยัสบิสากลเอ็ดนาสอบาสุตุชดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะมูจัมลีดายาพกลดนัมสอบาตามูจัมลีดายาพกลดนัมสอบาตาที่นี่มีโรงรถไหมคะ Ima li ovde garaža? Ima li ovde garaža? ที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ Ima li ovde sef? Ima li ovde sef? ที่นี่มีเครื่องแฟกไหมคะ Ima li ovde faks? Ima li ovde faks? ดี ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะ Добро, ќе ја земам собата. Добро, ќе ја земам с о б а นี่กุญแจห้องค่ะ Еве ги клучевите. เ в е ги клучевите. นี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ Еве го м ย ј о บา а г ชเอเว gumojat bagaj บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ Во колку часот е појадокот? Во колку часот е појадокот? บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ Во колку часот е ручекот? Во колку часот е ручекот? บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ Во колку часот е вечерата? Во колку часот е вечерата?